บุ๊กทูห้าสิบแปดเปเดสิตอีออสมอวัยวะ dijelovi t i j e l ดิฉันวาดรูปผู้ชาย ja crtam muškarca เริ่มจากศีรษะก่อน prvo glavu ผู้ชายสวมหมวก muškarac nosi šešir มองไม่เห็นเส้นผม kosa se ne vidi มองไม่เห็นหูด้วย uši se također ne vide มองไม่เห็นหลังด้วย Leđa se također ne vide. ดิฉันกำลังวาดตาและปาก Ja crtam oči i usta. ผู้ชายคนนี้กำลังเต้นลำและหัวเราะ Muškarac pleše i smije se. ผู้ชายคนนี้มีจมูกยาวมการัตส์อีมาดูกนอส เขากำลังถือไม้เท้าในมือของเขาอนนอสิสตาปอูรุคามาเขามีผ้าพันคอที่รอบคอของเขาอีกด้วย ออะโคเจอร์นอสิชัลโอโควราตา มันเป็นฤดูหนาวและอากาศเย็น Zima je i hladno je. แขนแข็งแรง Ruke su snažne. ขาก็แข็งแรงด้วย Noge su također snažne. ผู้ชายคนนี้ทำมาจากหิมะ Muškarac je od snijega. kum. On ne nosi hlače i mantil. san. Ali muškarac se ne smrzava. เขาคือตุ๊กตาหิมะ On je Snješko Bijelić.